Ekainak ama iruditu, gaur osteguna da, eta hau berrion albistegia duzu, berrio zari albiste eman kizunan, azken orduko kontuekin, eh, asiera manen diogu gaurko kontakizunari. Bai, alokairu sozialeko etxe bizitza bat eskaini dio La Caixak zortziko kaleko pisu bat okupatu zuen familiari. La Caixaren etxe bizitza bat zortziko kalean okupatu zuen familiak bi urtez bizi izango du bankuaren beste etxe batean, hilean 110 euroko alokairu sozial batekin. Hipoteka kaltetutako pertsonen plataformak gogorarazi du Marcos Moran eta bere familiari iragan maiatzaren 14an emantzietela ostatu berriozarren okupatutako etxe bizitza batean eta ekintza horren bitartez Caixarekin negoziatzea izan zutela helburu. Helburua bete dutela edo lortu dutela esan dezakegu. Plataformak azaldu du 2008 garren urtean etxe bizitza ordainean emateko aukera eskaini ziola kajanabarrak familia horri, baina horren truke zorriaren kopuruarekin mailegu pertsonal bat sinatzera behartu zituzten. Horren ondorioz, moranek ezin izan zion maileguari eta alokairuari aurre egin, lareunda hogeita sei euroko subsidioa jasotzen duelako. Orain, hipoteka kukitutako taldeak begionez ikusi du lakaixak eskainitako alokairu soziala, oro har moranen familiarentzat baldintza duinak lortu izanagatik pozik agertu da plataforma, eta batez ere taldeko kide guztiek egindako borrokaren gatik eta lan handiarengatik. gatik. E, kainaren hogeita bian jokatuko da hiru bider iru straightball saskibaloi e, txapelketaren hirugarren edizioa. Memorial Antonio Vazquez izenarekin ezaguna den streetball txapelketaren hirugarren edizioa ekainaren hogeita bian jokatuko da emaleen eh, plazaren atzealdean dagoen saskibaloi zelaian dekatlonen ondoan. Gizonezko eta emakumezko kategoriatan banetako, banatuko da txapelketa eta aur gazte eta senior mailetan. Izena emateko epea ekainaren hogeita batean amaituko da eta horretarako beharrezkoa izanen da amabi euro sartzea laboralkutsako ondoko kontu korrontean. Iru 0, iru bost, 0 bat, bederatzi sortzi, 6 bost, bat bederatzi, sortzi 0, 0 bat, 6 bost, 6, 6. Errepikatuko dugu kontu korrontea, iru 0, iru bost, 0 bat, bederatzi sortzi, 6 bost, bat bederatzi, sortzi 0, 0 bat, 6 bost, 6, 6. Gero, ordainagiria kiroldegian aurkeztu beharko duzue, izen emate horriarekin batera. Xabi Laza berriozarko alkateak udala austeritatea izan zuen ispide kulturgunean. Alaxe da, hilabetero bezala berriozarko ateneoak itzaldia antolatu zuen gizarte eta ekonomia politikei buruz. Horrein honetan izlari lanetan berriozarko alkate Xabi Laza izan zen. Udala austeritatea izenburuko solasaldia eskaini zuen eta bertan murrizketa eta doikuntza politikek berriozarko errealitatean duten eragina aztertu zuen. Berriozarko udalaren funtzionamendu proposamena ere egin zuen baliabideak modu eraginkorrago batean kudeatzeko. Austaritate neurriak aplikatu bai, baina aldi berean zerbitzuak hobetuz. Entzun dezagun, atzoko elkarrizketaren zatitxo bat. Eh, jo voy a reivindicar el ayuntamiento como célula politika basika. Como forma de organización fundamental para un planteamiento participativo de eh, persona con interés político. Yo quiero recuperar esa frase que decía Aristóteles ya en el siglo IV antes de Cristo, que decía el ser humano es un ser político, ¿no? Es un animal político, ¿no? Era lo que él decía. Y es lo que nos diferencia del resto de animales es la vida en sociedad y la capacidad de autoorganización para hacer una convivencia social determinada, ¿no? Eso es la política. Y tenemos que creérnoslo. Y tenemos que ver que el, que, perdón, que el ayuntamiento no es un supermercado de servicios. Es, el ayuntamiento soy yo y eres tú. Y es todo aquel que, que se siente implicado, que quiere participar, participar, que quiere aportar, que quiere dialogar, que tiene que protestar, que quiere proponer. Eso es el ayuntamiento y así debería ser. Esa afección, ese sentimiento político se ha perdido últimamente y se ha perdido también en Berriozar. Incluso en las asociaciones, a veces a mí me da la sensación de que, no quiero generalizar, ¿no? Pero se puede dar caso de, yo vengo aquí a por una subvención, me voy y hago mi cosa y mi planteamiento y ya está. Y si a mí me cortas un poco de dinero, me voy a protestar y voy a chillar. No me hables de visiones globales, de cómo tenemos que compaginar una cosa con la otra, a qué tenemos que, que dar prioridad y a qué tenemos que restar. Eh, hay que cambiar esa actitud y hay que recuperar eh, pues el espíritu mucho más normal, mucho más llano y además mucho más participativo de, de ser ayuntamiento, ¿no? Musika eskolan ikasketak egiteko laguntzaren eskaera aurkezteko epea bihar bukatuko da. Musika eskolako 2000 eta amairu, 2000 eta amalau ikasturteko diru laguntzen eskaera egiteko epea bihar amaituko da, ekainak amalau. Interes dunek e udal webgunean irakur daitezken eskabidea eta deialdian aipatzen diren gainerako agiriak berriozarko udaleko auzo bulegoan edo erregistro elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dituzte. Kirol, kultura eta gazteria zaietako jardueren agenda publikatu dute. Gure herriko postontzietan, eh, jada, 2000 eta 2000 eta ikasturterako kirola, kultura eta gazteria zaietan antolatu diren jarduera eta ikastaroak biltzen dituen agenda dugu jada. Berriozar, txulapain eta berrio beitiko udalek argitaratu dute eta bertan datorren ikasturterako gure aizialdia prestatzeko behar dugun informazio guztia topatuko dugu. Aktibitateetan izena emateko ezberdinak daude, baina denak dira zabalik momentuz, eta ekainean bertan amaituko dira. Informazio gehiago jasona izan ez gero, eguzkiplaza.net webgunean ikusgai duzue agendaren bertsio elektronikoa. Aurtengo ah, gazte kanpaldia, bastango narbarte herrian eginen da. 2008ko ekainaren hogeita bost, hogeita sei eta hogeita zazpian udako gazte kanpaldia narbarte herri bastandarrian eginen dute. Gaztelekuak antolaturiko kanpaldia amalau eta hogeita bat urte bitarteko gazteei zuzendua dago. Eta kanpaldian jorretuko diren jarduerak, piraguismoa eta ibilaldiak ezezik, bertizko jaurerria naturparkea ezagutzeko bisita ere izanen da besteak beste. Izen emateko epea, hilaren emeretzian amaituko da eta gaztelekuan bertan agriatxaldeko bostetatik zortzietara egin behar duzu. Berriozarren erroldaturik egonez gero, hogei euro ordaindu behar dira eta aldiz berriozarko izan edo berriozarkoak izan ezean, hogei tamar euroko kostua izanen du. Hau euskaltegiak eta zorroka kantolaturik berriozarko euskaltzaleon afaria izanen da hilaren amalauen. Alaxe da, ekainak amalau ostirala bihar bertan, gaueko bederatzi terdietan zuluala elkartean aekako hau zalore euskaltegiak eta zorroka euskara taldea kantolaturik berriozarko euskaltzaleentzako afaria eginen dute. Parte hartu nahi duenak euskaltegian bertan egin dezake, baina baita eh, herria kale berri edo kirol tabernetan ere izena eman dezake. Posta elektronikoaz ere egin daiteke zorroka abildua topagunea.org elbidean bestalde eta Euskararekin eh, lotuta berriozarko Euskararen astea prestatzeko batzarria eginen da gaur bertan ekainak amairu Euskaltegian. Txirrindularen amabigarren edizioa hilaren amaseian ospatuko da. BTT Berriozarko Txirrindulari taldeak udalaren laguntzarekin Txirrindularen amabigarren edizioa antolatu du ekainaren amasei honetarako. Izen amateak kiroldegian eginen dira, norbanakoaren datuekin betetako inskripzio horria eta iru euro entregatuta. Probaren egunean bertan ere izen emateko aukera baduzue, goizeko amarrak laurden gutxira arte bost euro ordainduta. Ordainagiriarekin batera, proba butak bukatutakoan parte hartzaile bakoitzak opari bana jasoko du eta gainera txirrindula baten zozketan sartuko da. Adingabeen izen ematea berriz gurasoek edo tutoreek sinatu behar dute. eta zen mintzatuko gara orain, beste fronte bat inguratuko da gurera eta eguraldiak nabarmen eginen du okerrera. Egun osoan odeiak izanen dira nagusi zeruan, baina eguerdi partean odeitza ilunagoa eta trinkoagoa izanen da eta orduan eginen du euri gehien. Iparrialdeko aizea ibiliko da eta temperatura maksimoak asteazkenekoak baino zazpi eta amar gradu arte e, e, eta amar gradu artean basuagoak izanen dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozari irriatiaren sintonian fmko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Música